Rekao je uzvišeni. Vi ste narod najbolji od svih koji se ikad pojavio. Tražite da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćate i u Allaha vjerujete. حتى ملني الإطراق وبكيت حتى احمرت الأحداق Trebamo znati da imamo mnogo stvari koje su kod nas ušle, a nemaju ni u hanefijskom mesecu. Ali mi to sve pripisujemo hanefijskom mesebu. سامرت نجم الليل حتى غاب وهد عزيمة الإرهاق Kao sam čuo da je neko rekao nedavno, za svaku riječ u ča u Gaševiću Mavludu ja ću ti naći delir. Dakle, dokle se ide u kakvu krajnost. A ja mu kažem sumnja da ćeš naći delir za riječ. Nebesa se tresla od smijeha i čoša čoši se od čabe govori. يأتي الظلام يأتي الظلام وتنجلي أطرافه Kada se kaže je dokaz, zato što radiš, dokaz mi je da je Ebu rekao tako i tako. Ili da je rekao Jusuf tako i tako. Odnosno Ebu Jusuf ili Muhammed i tako dalje. A uopšte ne, se ne spominje niti Kur'an, niti hadis, što nije bila, što nije bila svakako želja ni jednog od imama. Sijana indi lejluna wa naharuna, fal mauđu fi bahra. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين زهوليم الله جل شانه يدونسهم صلوات na poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, njegovu časnu porodicu, njegove sahabe i sve njegove stebenike koji su ga slijedili, slijede i koji će ga slijediti do svoga dana. Draga braćo, neobično mi je drago što se danas vidim s vama, a pogotovo što među vama vidim meni poznata lica, a pogotovo se radujem pojedincima iz moje generacije, pa ih pozivam da se poslije malo više vidimo i družimo. prije smo na predavanju našeg prethodnika da ga Allah nagradi najboljom nagradom, da je pažnja koju su u stanju učenici onog stepena kojem je govorio maksimalna 20 minuta. Ja se pitam koliko smo mi u stanju da aktivno pratimo predavanje, govore i ostalo. Pa ću nastojati da budem što jednostavniji, bliži, da mnogo od tih metoda o kojima smo čuli primijenem tokom svoga govora. Naime, živimo u teškim vremenima. Na vrlo nezgodnom mjestu. Međutim, sve to trebamo shvatiti samo kao počast od Allaha Đelšanuhu koji je baš nas odabrao da budemo tu i da čuvamo svoj din, da pokažemo čitavom svijetu da možemo biti muslimani dosljedni svoje vjere i Allahova zakona i ovakvoj sredini u kojoj živimo. Da se preko nas pokaže pravo lice naših neprijatelja koje Kur'an tako slikovito opisuje, ali nažalost mnogi Kur'an ne čitaju pa i mnogi od naših muslimana pa je bilo potrebno nama, a i cijelome svijetu, da Allah Đelešanu istinu o zapadu, o kršćanima, o Americi, o Europi kaže i na ovaj način. Vrlo je bitno da se mi na ovakvim susretima konsultujemo, posavjetujemo i porazgovaramo o aktuelnim pitanjima koja nas muče, koja su tu, koja su nezaobilazna. I velika je greška prepuštati stvari stihi da se to odvija samo po sebi bez pokušaja da to rješavamo i blagovremeno usmjeravamo pravim tokom. Ovdje kod nas izbijanjem ovoga rata i dolaskom naših braće iz inostranstva, naše braće muslimana, Arapa i ostalih koji su došli kao vjernici i gledali i slušali po svim nedaćama, pokoljima i ostalim što se dešavalo muslimanima u Bosni i Hercegovini, jednostavno odlučili da sprovedu masu kuranskih ajeta koji obavezuju sve muslimane u svijetu na pomoć svojoj braći ma gdje, bili i gdje se nalazili i došli su tu. Normalno, sa sobom su donijeli svoje običaje, odnosno donijeli su svoj način i namaza i razmišljanja, pristupa islamu i ostalo. I nastale su ove razlike kako ih trebamo vidjeti i shvatiti mezhepske razlike. Najizražajnije je to po pitanju namaza, obavljanja namaza, načina klanjanja i ostalo braćo moja, kako bi pravilno shvatili taj problem, moramo se vratiti praksi Božeg poslanika sallallahu alaihi wasallam, životu ashaba, tabiina, imama koji se smatraju utemeljivačima poznatih mezheba fikskih kao što je Buhanife, Malik, Šafi, Imam Ahmed da vidimo kako su to oni živjeli? Je li u vrijeme Božih poslanika sallallahu alejhi ve selleme sve bilo istobrazno? Nikakvih razlika nije bilo. Je li to bilo vrijeme u, u vrijeme bi tabiina i ostali? Ili je i tada bilo razlika koje su bile normalne i koje nisu predstavljale nekakvu prepreku na zajedničkom životu i nisu utjecale na jedinstvo muslimana. Allah mu je odabrao poslanika sallallahu alaihi selleme kao najefdalnijeg, kao najpravnije stvorenje i njega zadužio da svojom praksom pokaže muslimanima kako treba da se sprovedu u život imperativi Allaha Đelšanuhu kroz Kur'an, odnosno kroz hadis koji isto tako izvor, izvor prava. Za vrijeme Božih poslanika sallallahu alaihi ve su imali njega i za svaku stvar, za svako pitanje koje je bilo nejasno se njemu obraćali i on bi na to odgovarao obavezujući ostale to prihvatili. Međutim, imamo primjera iz života Božjih poslanika sallallahu alaihi wa gdje su ashabi, različiti ashabi različito razumijevali i prirazili pojedinim hadisima i uputama Božih poslanika sallallahu alaihi wa Poznat je događaj kada su jevreji koji su uvijek bili izdajice, prevaranti, varalice, neprijatelji Allahovi i vođe zla svijetu nakon što je Allah prokleo i oni danas rade u ime šeitana i e, predvode sva dva tijela koja se dešavaju na ovome svijetu. Jevreji su u bitci na Hendeku izdali muslimane nakon što su obećali savezništvo. Pa je Boži poslanik sallallahu alaihi nakon te bitke naredio muslimanima da idu i pokore pobjede, vojno poraze Benu Kurejba. Jedno od plemena jevrijskih, upravo to koje je izdala u toj bitci. Vama vjerojatno pozna slučaj, ali navodim ga kao primjer da su ashabi kojima je Boži poslanik sallallahu alejhi rekao imajući za cilj da ih postakne na što brži dolazak do tog plemena i napad na njih, Rekao im je, neka niko od vas ne klanja ikindiju nego u plemenu Beni Kurejza, koje je bilo udaljenije od Medine, i ashabi su uputili ka tom plemenu vojni pohod. Međutim, negdje na putu, prije su stigli do tamo, već je bilo ikindijsko vrijeme na izmaku, pa su neki od ashaba klanjali ikindiju tada u putu, rekavši Boži poslanik sallallahu alejhi ve je to izgovorio samo iz razloga da nas pospješi, da nas postakne, da što prije do njih dođemo, a svakako nije imao za cilj da nas navede na to da propustimo i Kindiju u njenom vremenu, pa su klanjali Kindiju. Dok su drugi kazali, Boži poslanik je bio jasan, nema i Kindije dok se ne dođe u Benu I nisu klanjali Kindiju, nego su tek u akšamsko vrijeme, poslije kad su stigli na to, u to pleme, klanjali i Kindiju pa onda akšam. Kada se vratili Božji poslaniku sallallahu alejhi ve to su ispričali i Božji poslanik sallallahu alejhi ve nije ukorio ni jedne ni druge. Ni jedne ni druge. Rekao je onima koji su klanjali kindiju na putu da su ispravno uradili, ali nije ukorio ni druge i nije ni one druge, nije im naredio da obnove kindiju, da je ponovo kani Dakle, se jedno i drugo, jedno i drugo ispravno i jedno i drugo se može uraditi. Još je primjera iz života Božih poslanika sallallahu alejhi ve zatim iz ashaba, iz života ashaba. Poznato je da je Hazreti Omer, za vrijeme svoje, svog hilafeta, zabranio pojedinim ashabima koji su bili učeni, znali puno hadisa na pamet, bili izvor fikha, prava i ostaloga, zabranio da napuštaju Medinu. Da ostanu tu, da budu, da budu oni ti kojima će se svijet obraćati po određenim pitanjama, selma i ostalo. Međutim, poznato je isto da tada još nije bio hadis sakupljen. Bio je samo Kur'an. Napisan za pa poslije sakupljen, kao što znate i tako dalje. Ali hadis nije bio kompletiran u zbirkama sakupljen i dostupan svim ljudima tada. Bilo je ashaba koji su bili u prilici da budu samo jedan ili dva njih sa Božim poslanikom sallallahu alaihi wa kada je nešto uradio ili kazao određeni hadis da više niko to nije čuo. I ti ashabi su otputovali, po zadatku, otišli i tako dalje i samo oni nose sa sobom taj hadis. Prošlo je dosta vremena dok se sve to kompletiralo, sakupilo i tek nakon, nakon što je bio Ebu Hanife, koji je na osnovu hadisa koji su došli do njega razradio razna fikska pitanja, jer je jedno pamtiti hadis na pamet, a drugo iz hadisa izvoditi zaključke, propise i ostalo, pa je Ebu Hanifi Allah Đelšanu podario izuzetno pamćenje i moć analiziranja, zaključivanja i ostalo, pa je on pa se on pročuo po svojim meselama, po, po svojoj razli Međutim, Ebu Hanife je recimo rođen 80. godine po Hidžri, a umro 150. godine po Hidžri. Drugi imam, Ebu Malik, je rođen 13 godina nakon njega, 93. godine po Hidžri, a umro 179. Imam Šafi je rođen 150. godine po Hidri, a umro 204. Ahmed ibn Hanbel rođen 164. a umro 241. Dok je Buharija koji je kompletirao prvu veću zbirku vjerodostojnih hadisa koja je nama svima poznata i koja je drugi izvor i po vjerodostojnosti druga knjiga nakon Korana Buharija je recimo rođen 194. A umro 256. Nakon sva četiri ova imama koji su poznati kao utemeljivači svojih pravaca i mesela. Iz ovoga se razumije, a i razumije se iz govora imama, svaki od njih je govorio ovo je moje mišljenje u onome što nisam e, bio u stanju da potkrijepim Kur'anom i hadisom, zašto nisam imao dokaza, ali ako čujete za hadis Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme da kaže suprotno mome mišljenju, onda odbacite moje mišljenje, a uzmite hadis. Svaki od njih su to rekli, to je vjerodostojno, vjerodostojno prenešeno od njih. Dalje, svaki od imama je govorio, nikom nije dozvoljeno da me slijepo slijedi, odnosno nije, nemojte uzimati fik od mene dok ne budete znali moj dokaz. Dok ne budete znali dokaz i temelj za to mišljenje u Kur'anu i sunnetu. Međutim, nakon širenja islamske države i njenog slabljenja, kada su počele nasljedne dinastije, kada su se počeli vladari e, nasljeđivati porodično ili e, dinastijski, pa su mnogi od tadašnjih vladara podržali mezheb kog su oni prihvatili time što su uslovili kadijama, sudijama da sude, da e, prosuđuju po tom mezhebu, pa su se tako neki mezhebi raširili više nego drugi i tako dalje, Zatim se to raširilo i u narod e, kako je više opadao pravi iskreni pristup islamu kroz njegove izvore Kur'an i Sunnet sve se više ljudi vezali za izreke, za propise koji su prenešeni od imama zapostavljajući Kur'an i Sunnet i do te mjere je došao umet islamski da je nakon pada da odnosno Damaska, u ruke Tatara e, 656. odnosno 656. godine, bilo takvo stanje u islamskom svijetu da su u jednom Damasku, recimo, postala džamija sa četiri mihraba. Svaki mezheb je imao svoga imama i svoj mihrab. Niko nije htio da klanja za drugim imamom drugog mezheba. Do te mjere da je došlo do svađa, otvorenih prepiski, prepirki i ostalo. Do te mjere da je jedan period proveden u Damasku da su se oružano borili jedni protiv drugih. Naime, da, naime, ovaj, poznato je da je bila oružana borba između Hanefija i Hanbelija. Pogledajmo, Ebu Hanifa kao prvi imam koji je ovaj, u čiji se mezheb raširio u određenom broju ljudi, je raspolagao sa hadisima i ajetima na, sa određenim brojem hadisa ovaj, što nije, je, nije slučaj sa Malikom koji je recimo pisac, autor, odnosno koji je sakupio čuvenu zbirku hadisa mota, Mota Imam Malik, koji je poznat kao vjerodostojna zbirka i čiji su hadisi kompletno uvršteni u Buhariju muslima nakon Malika Šafije, koji je isto tako bio čuven po, po pamćenju hadisa na pamet, po pamćenju e, pjesništva, e, stihova iz arabskog teksta i tako dalje, a zatim Ahmed ibn Hanbel koji je posljednji od njih i koji je jedan od prenosioca hadisa, odnosno jedan od sakupljača poznatog čuvenog musneda, musned ima Ahmed ibn Hanbel, koji u sebi ima nekih 40.000 hadisa. I kada analiziramo fik imama, vidjet ćemo da recimo posljednji od njih, Ahmed ibn po jednoj meseli ima više mišljenja. Zna se desiti tri, četiri mišljenja po, jednoj istoj, po jednom istom pitanju. Može, ne može, može nekad, ne može nekad i tako dalje. Zašto? Zato što je se našao u situaciji da po toj, po toj temi ima tri različite predaje. Hadisa Božih poslanika sallallahu alaihi sallam. Nije mogao nikako da jedan hadis uzme, a drugi odbaci. Jednostavno rekao, može i ovako, može i ovako, a može i ovako. Uzmajući u obzir sva tri hadisa koja e, se spominju o toj meseli. Dok nije slučaj kod Ebi Ebu Hanifa je e, išao sa određenim ajetima i hadisima i nastojao da sve ostale ili ovaj e, zanemari normalno iz opravdanih razloga, pravilima koja je postavio i tako dalje, smatrajući da je ovaj hadis više sahih, ovaj manje i tako dalje. Međutim, ulema i mučtehidi koji su dolazili posle njih su naišli na nešto što se u fiku zove fikul ihtijar. Naime, jednostavno je bilo nemoguće pomiriti sve te razlike među muslimanima koje, su nastale e, preko mezheba. Nemoguće je pomiriti i zbog toga je jedan dio Leme pozivao u fiqhu ihtijar. Naime, da možemo birati, birati e, sve ono što ima potkrepu osnovu u hadisu. Dakle, da se ne mora kazati, recimo dizanje ruku u namazu, prilikom početnog tekbira kako mi to činimo. Dok ova naša braća koji su došli većinom ambelijskog mezheba, kod njih se svaki put diže prilikom svakog tekbira, ovaj, dižu ruke u namazu, dakle četiri puta u namazu. Pazite, postoji hadis sahih da je Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem, to znači u Buhari i ostalim zbirkama, dizao ruke samo jedan put. A postoje i hadisi isto tako sahih u kojima se spominje da je Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem četiri puta dizao ruke u namazu. Jedan dio uleme islamskih pravnika je išao na terđih, da davanju prednosti jednom od mišljenja. Pa su kazali pošto je više sahih hadisa koji govore o tome da je Boži poslanik sallallahu alejhi ve selleme dizao ruke svaki puta, dakle četiri puta, onda uzmamo to mišljenje, a ovo drugo otpada. Odnosno, ovaj rivajet prihvatamo, a ovaj drugi, drugi zanemarujemo. Međutim, pošto se to tako rasprostranilo i bilo je, recimo, Endalus, Španija i ostale zemlje, Alžir, Tunis i ostali su, u njima se rasprostranio malikijski mezheb. Ovamo, u Pakistanu, Indiji, Turskoj, Hanefijski mezheb, shodno vladavni koja je vladala i halifi, odnosno vladaru koji je mezheb slijedio i tako dalje, sad je bilo nemoguće ovaj, sve to objediniti i kazati ovo je ispravno, ovo je neispravno. I zato je se javio jedan veliki broj uleme koji kažu da treba kazati da je dozvoljeno jedno i drugo. Naime, za svaki čin koji radiš u namazu ili mimo namaza, ukoliko za njega ima dokaz iz Kur'ana ili sunneta Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve nema potrebe da takvog čovjeka e, da takvom čovjeku kažemo da je ono što radi grijeh ili neispravno zato što postoje jači hadisi koji govore drugačiji nego treba reći i jedno i drugo ispravno i nema potrebe ni za kakvu polemiku, nema potrebe za razglabanjem šta je preče, šta nije, šta je vjerodostojnije, šta nije, tako dalje. Ako se radi o sahih vjerodostojnom hadisu, onda može i ovo, može i drugo i nema nikakve potrebe oko razloga. Koliko je to prihvaćeno, koliko nije, to je druga stvar. Međutim, ta pristrasnost određenim mezhebima e, se gomilala i povećavala zbog toga što su i fakihi koji su posle svojih imama pisali fikska djela koja su još danas u istanskom svijetu priznata kao vodeća i koja se najviše proučavaju u školama, medresama i ostalo, oni su e, pišući ta svoja djela nastojali po svaku cijenu da sve ono što je njihov imam rekao potvrde. Potkrijepi hadisom, služi se ponekad i varkama, ponekad nisu spominjali hadise koji postoje, za koje znaju da ne bi ovaj im omijeli onu njihovu i tako dalje, pa su nastala dijela u kojima pojedini fakihi kažu otvoreno cilj mi je da u ovom dijelu potkrijepim svaku riječ našega imama koju je rekao hadisom ili Kur'ana. Recimo, dakle to mu je nijet potpisanje te knjige. Što je dovelo normalno da oni koji to čitaju isto tako razmišljaju i kažu sve što je naš imam rekao ima podlogu pravnu sunnetu, kao sam čuo da je neko rekao nedavno za svaku riječ u, ča, u ludu ja ću ti naći <laughs> dakle, dokle se ide u kakvu krajnost. A ja mu kažem sumnja da ćeš naći delil za riječ. Nebesa se tresla od smijeha i čoša čoši se od čabe govori. Ovaj, E, ne se to je ovako ono umjesto igre, jel? U Zagrebu. Dalje, do pristrasnosti mezhebima je dovelo i to što su pojedini muslimani pridavali svetost maltene svojim mamima, odnosno previše i veličali nego što je to potrebno i dozvoljno sa islamske strane gledišta. Naime, napisana su, napisana su mnoga djela o fadiretima, imama, utemeljivača ovih mezheba. I svakako da su bili takvi, svaki od imama. Ebu Hanife, kako se navodi, umro u zatvoru koji je postio, ne znam, 40 godina se nije umrt, 40 godina je postio, pa 40 godina je e, noć proveo, odnosno klanjao, kaže se tamo u pojedinim knjigama, klanjao sabah sa jacijskim abdestom. Umro u zatvoru zbog svojih stavova kojima je bio dosedan, nije htio da se podvrgne nikakvoj policiji i tako dalje. Malik isto tako poznato je da je on bio u zatvoru, proganjan zbog svojih ideja. Ahmed ibn isto tako. Svi su oni uistinu e, ulema, privrženi sunnetu, znani i treba ih svakako cijeniti i poštovati njihov trud koji su i doprinos koji su dali islamskom pravu, e, islamu, općenito i tako dalje. Međutim, ići do te mjere da se, na primjer, u tim dijelima napisana su dijela više od knjige o svakom tom imamu, o svakom imamu, dakle našem. Recimo, Abi Hanife napisano napisano 4-5 naslova za koje ja znam o njegovim osobinama, fadiletima i tako dalje. U jednom od tih dijela stoji da je Ebu Hanife čuo svađu dvojce ljudi na čini se perzijskom jeziku koji on nije poznavao i oni su se tužili kad ih i kad je tražio svjedoke, oni su rekli, niko nije bio svjedok, nego jedan čovjek koji je sjedio tamo za stubom u pa ako on šta zapamtio. Kad su došli Ebu Hanifi, kažu, jesam, čuo sam. A šta su govorili? Ja ne znam šta su govorili. Samo znam sve ponovi šta su rekli. I onda kaže, ponovi u njihovu svađu na jeziku koji uopšte ne razumije. Ne razumije taj jezik. Dakle, nije arapskom jeziku bila priča, nego na perzijskom ne mora biti perzijska, uglavnom bila je na jeziku koju on ne razumije. I recimo najčešće takve priče o Ebi Hanifi. Dakle, da imao toliko ja, Kipsi i tako dalje. U kojima se već pretjeralo koje nemaju osnova i u kojima već se počela rađati ta ideja i normalno iz raznih još političkih razloga, iz e, antagonizma i ostaloga, Arapi, arapi Turci, Arapi i tako dalje, sve se to uvlačilo do te mjere da se postalo jednostavno, kada se kaže stati je dokaz, zato što radiš, dokaz mi je da je Ebu Hanif rekao tako i tako. Ili da je rekao Jusuf tako i tako. Odnosno Ebu Jusuf ili Muhammed i tako dalje. A uopšte ne, se ne spominje niti Kur'an, niti hadis, što nije bila, što nije bila svakako želja nijednog od imama. Recimo, do te mjere je došlo da čuvena ulema priznata, čije se knjige danas izučavaju, kao što recimo Mullah Ali Al-Qari, jedan čuveni hanetijski alim koji je dao svoj komentar, čuveni komentar na al fiqh al akbar u akaidu od imama Hanife koji je rekao u jednom od svojih dijela tvrdi da nije dozvoljeno Hanefiji da pređe u šafijski mezheb. Da prihvati šafijski mezheb. Ako to uradi, on se mora kazniti. Kazniti. Kao tazir, opomenu, Zamislite. Drugi jedan kaže recimo da je Hanefi, da Hanefi nije džajz klanja za šafijom. Ako Hanefija klanja za šafijom, onda će onaj, onda mu namaz nije ispravan. Zašto? Zato što mi imamo različitih pristupa i mišljenja po pitanju abdesta. Recimo kod šafija krv, ako poteče ne kvari abdest, kod nas kvari s tim, na osnovu toga, dakle, šafija je bez abdesta ponašen i kako će klanjati bez abdesta čovjekom bez Dakle, dotle se išlo na takav način i onda nema svaka, svaki mezheb svoj mihrab i svog imama i niko ne zatim ne hrani tako da. je bespotrebno i svakako svakako nema osnovu u Kur'anu i sunnetu i to mi danas ne bi smjeli nikako prihvatiti i ne bi smjeli podržati. Međutim, vratimo se na našu stvarnost. Mi ovdje u našem podneblju nismo poznavali nego hanefijski mezheb. A pogotovo u novije komunističko doba u kojem smo ostali bez velikih autoriteta koji su pisali, koji su poznavali i tako dalje, nego smo se ograničili na ono što smo imali na bosanskom jeziku iz Fika. Svakako, e, trebate biti svjesni da jedan i ibadat koji smo imali kao jedini izvor za fik je tek početna riječ u fiku i taj fikh ibadat nije kompletiran, nije u sebi sadržao kompletan fikh, ali to je što smo imali iz tih pozicija treba nastupati, naime. Trebamo znati da imamo mnogo stvari koje su kod nas ušle, a nemaju osnovnih u hanefijskom mezebu. Ali mi to sve pripisujemo hanefijskom mezebu. Ja potpuno razumijem vas, naš narod, koji nije imao nego to i tako naučio. Međutim, shvatimo da su ova naša braća koja su došla i ova problematika jeste e, nastala njihovim dolaskom, a ne prije. Ja sam za ove razlike znao još odavno i u svom džematu gore u Kljacima sam klanjao ponekad drugačije nego, nego sam da budem neupadljiv. Međutim, naša braća koja su došla do u većini su sljedbenici ili hanbelijskog mezheba ili jednostavno jednog novijeg pravca danas koji zagovara da nema potrebe uopće ograničavati na mezhebe, nego jednostavno zašto imamo osnov u Kur'anu i Sunnetu izabrati najvjerodostojniji rivajet i ponašati se po U namazu i svugdje. Kao takvi oni su odrasli u takvim sredinama. Isto kao što mi nismo znali ni za što drugo, nego za naš hanefijski po onakav kakav je ovdje prezentovan i kak smo imali, kakvog smo imali u Pikuli Badat, isto tako su naša braća došli od otuda gdje nisu imali ovaj nego to kako su odgojeni, kako su naučeni i to su donijeli sa sobom. Došli su tu Normalno, i to ima osnovu Kur'anu i sunnetu, i to je većinom hambelijski mezheb, u većini slučajeva. Prema tome, nema niko pravo da sad govori da to nije u redu. Međutim, šta se desi? Mi, a pogotovo stariji među nama, koji su, alhamdulillah, i da je Allah nagradi, održali islam ovdje, klanjali u po 50 godina, po 60, koliko ima 80 godina stari, tim postupkom naše braće, a pogotovo naših bosanaca, muđahida, koji su odgojili sa našom braćom Arapima i prihvatili taj način obavljanja namaza, ja tu djecu potpuno razumijem, bio sam sa njima, bio sam sa njima i u jedinici i tako dalje. Zašto? Zato što njemu svaki od ove naše braće Arapa kaže ja radim ovako jer je to Boži poslanik sallallahu alejhi ve radio, pa otvori Buhari, otvori Muslim, evo dokaz. A što naš džematlija koji klanja tako, kad ga muđahid upita, imaš dokaz za to, on kaže, pa tako se klanja. I razumite tu djecu. Oni ne mogu nikako primjeti to, tako se klanja pred hadisom i Kur'anom. Ali pazite, ja se slažem da je tu bilo stvarno netaktičnosti, e, nemetodičnosti, grubih istupa i nastupa koji su izazvali revolt i reakciju. Naime, dolazim u džemate, da bude neka konkretan. I muđahid koji je naučio da treba rastaviti noge, odnosno da treba spojiti i to ne prste, ne, stopu onako, samo stopu, nego članak sa člankom od koji je do njega. Dođe u džamiju gdje su sve ljudi naši naučili onako kako, su naučili da klanjaju i rastavlja se samo jel, četiri prsta koliko između dvije noge. Pazite. Poučeni tako nisu adekvatno pripremljeni kako je se postavi u toj sredini. Kada bi svi ljudi rastavljali noge da se dodiruju, normalno bi bilo rastavljene noge svakoga čovjeka, u visini ramena, ništa više. Ali pošto ova dvojica sa njegove desne i lijeve strane e, svoje noge e, e, bliže ovaj spaju jedna drugoj, on se mora raskoristiti stvarno upadljivo i stvarno nezgodno. I što je još gori slučaj, on uopšte ne uvažava tog čovjeka koji nije nikad drugačije klanjao, koji nikad nije živio i ne zna da on njega kad dirne nogom u nogu, da on njega dekoncentrisa, da ga izazove, da ga naljuti jednostavno. Pa ima slučajeva da čovjek digne ruka i možda šta lane i iziđe iz džami. Dakle, to su greške naše braće, u I to se nije smjelo desiti. Dalje, uzmimo recimo sunet kad se klanja. Isto tako vidiš te momke, tu nema nikakvih gužve, nikakve potrebe, ni u sapu uopšte, ali su opet raskoračuju onako najšilje što može. To su uistinu istupi, neiskustvo, mladost. Međutim, braćo moja, zar nismo dužni cijeniti u toj našoj djeci to što su došli u džamiju, odnosno što su postali muđahidi? Momci koji stvarno iskreno ima Allah se bore i žele šehadet, braćo moja. Ja sam bio svjedok te naše djece, ti naših momaka, mladića, muđahida, koji plaću, plaću, suda suzu goni kad se vrati zaključ miše ili ostalo. Kad bi mi to postigli, braćo moja, da, nam nije bilo braća Kada? Ja se pitam bi ikad postigli. Prema tome, cijenimo to kod tih momaka. A vi kao imami, nama je presudna uloga kako da se postavite i s tim momcima, a i s ovim džematlima koji nikako ne mogu da shvate i nikako da se odreknu onoga što su navikli i treba i njih razumjeti. 50 godina on tako, sad ti jedanput jedan promijeniti i tako dalje, to je razumljivo. Dakle, treba da postoji obostrano razumijevanje i s jedne i s druge strane. Kao što ti muđači su griješili tim, svojim takvim istupom, isto tako su griješili naši ljudi, mi smo griješili, naš pogotovo stara generacija, ja sam sinoć bio u jednoj džami u Travniku i rekao o tome, a on meni jedan ustare kaže, ma šta ti hoćeš da kažeš, da je ispravno kako oni klanjaju? Ma nije tačno. Rekao, kako nije tačno, imaš da to dokaz? Imam, kaže, koji dokaz? Sigurno nije tačno. I šta <laughs> onda? لي وفي أهدابي الحراق سيان عندي ليلنا naš neprijatelj koji kao što hoće nas fizički uništi oružjem, isto tako i još više nastoji, nastoji da nas razjedini. Jer ako nas razjedini i na tim vjerskim osnovama, nas koliko dolazi u džaviju? Možda 1% Jedan posto. I taj posto treba da se svađa. Oko čega? Oko tih sitnica. Zašto sitnica? Zato što ja sam od početka govorio i ovdje javno kažem vama svima da je glavna greška za ovo u islamskoj zajednici. Zašto se nisu na vrijeme adekvatno obratili kako treba? A ne kad je već problem nastao, onda se reklo vraćamo se našem hanefijskom mezhebu, razumilo se u narodu, vraćamo se onako kako je bilo, sve je ispravno i tako dalje. Trebalo, trebalo je odmah na početku reći našim džematljama, braćo moja, onako kako ste klanjali, nema niko pravo da vam kaže da vam je na vas nije ispravan i da ste čaba klanjali 50 godina ili 100 godina. Ispravno je kako ste klanjali. U najmanju ruku farz i što se tiče farza je ispravno i nema potrebe nešto posebno mijenjati ruknom i normalno farz, farz, farzovi u namazu, tako da to je sve ispravno, nema neke posebne promjene, nema uopšte potrebe se svađati oko toga. I treba kazati svakom tu našem ađe, svakom deri da ga Allah nagradi, klanja kako se naučio, nema nikakvih problema. Gdje su razlike? Ono što nema osnova u sunnetu, odnosno ni u haretijskom mezebu, to je taj naš muezin. Naime, po svim predajama muezin uči ezan i kamet i ništa više, braćo moje. A sve ostalo, poslije nam farza, svak za sebe uči. Svak, a ne mi šutimo, a muezin uči i on ima sevap, mi nema. I tako dalje. Dakle, tu je muezinluk, onda tespih posle farza ili posle sunneta, što je svakako ipak manje važno u odnosu na farz, koji je ispravan, ilhamdulillah. Međutim, naši su ljudi naučili da se u isto vrijeme klanjaju sunneti, u isto vrijeme zajedno dova i u isto vrijeme izlazi. I njih, ako neko iziđe prije sunneta, odmah nervira, kažu ostavljaju sunnete, neko ne uzubila, neće da klanjaju i tako dalje. Međutim, koliko ti naši Oti naše braće su tu, smatraju se musafirima, pa klanjaju samo farze i to iskačuju i tako dalje. Koliko ima momaka koje je prihvatilo da je bolje vitre, recimo, i sunete klanjati u kući nego u džami, pa to praktikuje, treba to sve uvažavati, dakle. Zato kažem, onako kako smo mi obavljali naš namaz, u suštini nema nekih bitnih promjena. Što se tiče farza, nema nekih bitnih promjena. Ali isto tako, braćo moja, znajte da je ono što su ti momci naučili i sa čim su došla naša braća Arapije isto tako ispravno i ima podlogu u hadisu. I ako neko kaže amin na glas, neka to nikog ne iritira, to je sunnet sigurno u Buhari, svi pročitati da hadis. U Buhari se spominje gdje Boži poslanik sallallahu alejhi ovaj, e, to činio je sahabi sa njim, naime gdje su jevreji rekli najviše muslimanima zavidimo na nekoliko stvari između ostaloga na ono njihovo amin. A zašto? Zato što se u Fatihi kaže Allah, moli se Allah da nas uputi na pravi put, ne na put kršćana koji su zalutali, niti na put jevreja koji su mahdubni, ali koji na koje se Allah rasrdio. Jer oni nisu zalutali iz neznanja, nego su znali a pogazi istinu i odmetnu se od Allahove riječi. pa mi onda na to kažemo amin. Jevrejstvo znali i bilo im je krivo zbog toga. Prema tome, ne može niko reći da to nije ispravno. Drugo, ako neko kaže amin na glas, po jednim, jednom dijelu od naše oleme ili ostataka bivše oleme se to ne može. Zašto? Jer kaže nije dozvoljeno čovjeku, pripadniku jednog mezheba da uzima i drugog mezheba. I to je, braćo moje, uistinu bilo mišljenje, kako rekao, jedno vrijeme, mišljenje koje je vladalo i prevladavalo u muslimanskim sredinama. Da čovjeku nije dozvoljeno da ovaj bilo što od drugog mezheba uzima, inače smatra da izlazi iz svog mezba i tako dalje. Što svakako nije osnovano, braćo moje. To je bilo u ono doba dekadencije i opadanja Islama i služenja i kadija i uleme u većini slučajeva politici koja je vladala i tako dalje. Stoga, stoga ću vam reći, Allahu Đelešanu je rahmet da imamo tih radlika manjih u pristupu određenim pitanjima i ja vam odgovorno tvrdim da svako ko prihvati bilo šta što ima podlogu u Kur'anu i sunnetu, a u okviru barem jednog od četiri mezheba nije pogriješio i uopšte nema potrebe oko toga polemisati. Prije muslimanski svijet bio podijeljen. Hanefije su, u, kao sam rekao, u Pakistanu, Indiji, Turskoj, kod nas, tamo su Malikije, na drugom mjestu, tako dalje. Međutim, danas je svijet izmiješao. Ja sam bio po mnogo arapskih zemalja u Europi, tako dalje. Hanefije su i Pakistanci, Indijici i Turci. Nijedni isto ne klanja. Što tiče u globalu i sunneti, tespi i tako dalje. Hanefijski mezeb Šta je hanefijski mezheb? Koliko imamo od hanefijskog mezheba? Sve to, sve to nije nama poznato. Zašto su zato što nam nije pristupna literatura. Koliko ima mesela u hanefijskom mezhebu u kojima se razlikuje e, Ebu i Muhammed, dva najveća učenika Ebu Hanife, sa Ebu Hanifom po tim temama. I tako dalje. Sve je to relativno, braćo moja. Zato ono čemu ja pozivam jeste da se tolerišemo, braćo moja. Da ne dozvoljavamo da neprijatelj koristi i to i da mi svjesno ili nesvjesno u njegovu službu padnemo time što ćemo se posvađati ili čak i zamrziti, ne daj Bože. I vjerujte mi, mene duša boli kada čujem po izjave pojedinih ljudi i uvaženih i u političkoj strukturi i u zajednici i ostalo kako govore o našoj braći negativno, o aratima kao neprijateljima, svi špijuni došli iz raznih interesa, poslati u zadnje organizacije, i tako dalje. Braćo moja, to je opasna stvar, Vidite do čega su nas doveli. Smetaju nam braća koja su došla da ginu ovdje s nama u ima Allaha kao šehidi, a ne smetaju nam Caritas, ne smetaju nam razne zapadne organizacije koje ovdje pronose drogu, alkohol, prostituciju, kocku i ostalo. Ne smetaju, nam, ne smetaju nam adventisti, jehovni svjedoci i ostalo. To nam ne smeta. Soroš, jeverska organizacija poznata u svijetu kao voditelj nemorala u društvima preko kojeg hoće da ih uništi. To nam ne smeta, to nam nije problem problemom ko? Naša braća koji ginu sa nama zajedno na frontu. To je veoma opasna stvar, ne smijemo dozvoliti, jer braćo moja, dok još među nama muslimanima ovdje, ima onih koji prijatelju otvoreno sa nevjernicima, sa Srbima i Hrvatima i pored svega imamo još slučajeva ovdje u našoj zdenici da se naša muslimanka, valjda po imenu samo, uda za Srbina ili Hrvata, dok to imamo i to biva normalno, mi svoje snage trošimo u diskutovanju oko ovih pitanja, u svađi i tako dalje i tako dalje. Braćo moja, velike to grije i jedan, jedna od stvari koja izvodi iz imana jeste neprijateljevanje prema vjernicima, prijateljima, dostovima, a prijateljima sa nevjernicima. Izvodi iz imana, ako se to svjesno čini, braćo moja. Zato budimo svjesni toga i vi kao imami ste dužni da djelujete ovaj, na taj način u svojim džematima, da shvatite jednu drugu stranu, da budete ti koji će, ne može drugačije u redu, klanjat ćemo kako smo naučili, ćemo, moj zin, sve, klanjat kako treba, ali oni koji drugačije klanjaju, nemojte dozvoliti da iko se buni, da se kritikuje, da se svađamo oko toga, nek klanjaju kako hoće, jedno i drugo može i u redu. Govorim to iz ovog razloga. Mi smo slušali naših predsjednika predavača mog, da mu Allah podari svako dobro, kako lijepo govori o nadijevanju imena, imena, kako lijepo govori o akiki i tako dalje. A znajte, braćo moja, da u mezhebu hanefijskom nema nikakve osnove za akiku. Da je to U hanefijskom mezhebu. I sada ako ćemo i se držati slijepo svoga mezheba, mi to nećemo podržati. Zabranit ćemo dekret islamske zajednice. Zar možemo to uraditi? I zar trebamo to uraditi? ćemo moja, svakako da ne trebamo. Vidite kako smo mi sebi dozvolili da i vjeru iskorištavamo u mnogo što šta drugo. Jedinstvo muslimana je stvarno jedan od prioriteta danas ovdje, kod nas u Bosni i Hercegovini. Jedinstvo muslimana u našoj borbi za opstanak i muslimani rezidenti. Međutim, ja vam tvrdim da se nikako neće taj problem riješiti ako budemo samo kazali samo je ovo ispravno, a sve ostalo neispravno. Jedino je rješenje i jedinstvo muslimana u tome da se tolerišemo. Da može i ovako, može i onako i nema potrebe za diskusijom i za svađom. Vidite, recimo, dženaza džumom šehidima u Bosni Hercegovini. Nema nikakve osnove u Hanefijskom meze. A to je uvedeno zvaničnim dekretom kod nas. Nikakve osnove nema u Hanefijskom mezhebu salatu al-ghaib Jeste, salatu dženazat al gajb. Nema nikakve osnove. I mi to činimo i to je prihvaćeno. Zašto? Samo zato što je od, dekretom naređeno i niko ne postavlja pitanje je li to hanefijski mezeb, nije li to hanefijski mezeb i tako dalje, tako dalje. To ide normalno. Eto, vidite kako mi postupamo, braćo moja. Zašto? Zato što iz objektivnih razloga stvarno u većini slučajeva nismo u stanju da sagledamo pravo stanje, da dođemo do izvora islamske literature, izvorne, i ostalo ga meni neki dan jedan od imama kaže živ bio, nemoj mi zamjeriti, ali ja ne mogu, ne mogu znati da je ispravno bilo šta od onoga što je mimo fiku libada. Jer ja znam da je to hak, a sve što je mimo toga ja ne znam. Jer nemam dokaz za to, nisam ja to proučio. Prema tome, treba to nekako da se riješi. Vidite, su ne, jedno dijelo čuveno, za ste vjerojatno većina vas čuli, je napisano u Egiptu, napisao ga naš profesor čuo sam da je umro, ako je umro, rahmetullahi alihi, iz Egipta, koji je u Egiptu prije još 15-18 godina je nastalo su ovako problemčići oko tih razlika. Jer u Egiptu imate sve mezhebe, i hanefijski, šafijski, hambelijski, i u se osjete te razlike. I to nije smetalo. Međutim, neko je ubacio kost i počelo to da smeta, da se pravi razlike svađe i onda je on zamoljen zvanično od autentične, autentične uleme tada da napiše dijelo u kome će zanemariti te razlike i pokušati da na osnovu Kur'ana i sunneta, odnosno sunneta Božeg poslanika sallallahu napiše to dijelo i nazvao ga je fiqh Sunne, fiqh sunneta. To dijelo je bilo kod nas prevedeno, zašto je štampano, zašto nije štampano ne znam, ali znam da je bilo gotovo kompletirano sve još prije ovoga rata u Bosni i Hercegovini, ali najvjerovatnije zato što nije po mezhebu. Eto do čega dovodi naš ovakav stav. Knjiga vrijedna koja je opće prihvatljena u čitavom svijetu. Vi ćete rijetko naći bilo kojeg ozbiljnijeg radnika, ozbiljnijeg radnika na islamskom polju, bilo gdje u svijetu, a da tu knjigu nema u svojoj biblioteci i da je ne koristi svakodnevno kao izvor. Prema tome, pogotovo kada se nalazimo danas u ratu, u situaciji kada smo veoma potrebni, potrebni prihvatanja određenih stvari koje nisu u našem mezhebu priznate, ali imaju osnovu u ostalim mezhebima imaju osnovu u Kur'anu i Sunnetu. Uzmimo samo, braćo moja, spajanje namaza. Po našem mezhebu nema spajanja namaza nego samo na refatu i na muzdelifu. I nema više nikako. A po ostalim mezhebima ima, i, po, zato postoje sahih hadisi koji o tome govore kako je Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem Uzmite danas našu braću, naše borce na liniji kojima je najteže. Koliko njih ima, ja sam se u to uvjerio, lično sam sa njima razgovarao, koji kotiče klanjaju, ali na liniji ne klanja. Zašto? Zima. Kako će on se skinuti čarape i abdestiti noge, oprati noge hladnom vodom na liniji gore? klanjati svaki vakat tu svoje, svoje vrijeme, akcija na akcije i tako dalje. Potreba, nasušna potreba našega vremena da se spajaju namazi. Kolika je to samo olakšica? Allah kaže Inna Allah yuhibbu an tu'ta yuhibbu Kaže Allah Allah voli da se njegove olakšice koriste isto kao što voli da se izvršavaju njegove naređenja. Kolika je potreba našeg borca danas da u bilo koje ili podnesko ili kindijsko vrijeme kanja i podnije kindiju zajedno jer je Boži poslanik sallallahu alejhi spajao zbog kiše koja udari kao zbog straha, zbog akcije i tako dalje. Spojiti, zajedno klanjati odmah čim nastupi podne i kinđu i podne, on je slobodan do saba, jer akšam jači opet može zajedno klanjati u akšamsko ili jačijsko vrijeme i to koristiti. Drugo, mes po U našim fiksnim knjigama i na arapskom jeziku ćete naći vrlo, vrlo stroge u, ovaj, uslove za mespe. Za taj dio na nogama po kojem bi se mogao mjesto činiti. Mesto onako kako smo mi naučili da su mesta kožne, zatvorene i tako dalje. Međutim, braćo moja, to se ne spominje u nismo tako strogo i Jednostavno mo, treba da bude prekrivena noga, pokrivena nečim što samo se po sebi stoji na nozi, što se neće lako poderati, razguliti, otkriti i tako dalje. To su osobine iz hadisa mesta kako bi trebalo da izgledaju. Dakle, naši zimski čarapi, bilo pleteni debeli čarapi ili bilo deblji ovi malo deblji koji se kupuju u prodavnicama čarapi su sasvim dovoljni, braćo moja, za mes po čarapima. I da to budu mespe. Sad ja vam to odgovorno tvrdim. I to je praksa većine muslimana danas u svijetu. Po čitavoj Europi sam putovao, u svim zemljama Europi. Svugdje to koriste. Zamislite, ja na aerodromu treba da skidam čarape, i da se abdestim i da dižem mnogo gore u pneumonik jer nema drugog ništa tamo ili u avionu. Olakšica velika, potreba našega vremena, braćo moja. Obući noge pod čarape pod abdestom, kad se operu noge, u 24 sata jedan put za mukijima i poslije toga samo mes po čarapama činiti kao po mestama. Nikakvih problema nema. Olakšica velika. Molim? Posebno za borce. Dalje ako je musafir, tri dana i tri noći. I to treba koristiti, treba objašnjavati. Isto tako mes po obući. Ako sam obukao čarape, pod sam tako i smatram čarape svojim svojim mestom. isto tako ja nisam dužan da raskopčavam čizmu vojnički rašnjiravam pa da bi meso po čarapama, nego malo meso, slobodno, bez ikakvih problema dok se ponovo ne skinu čarapi i tako dalje. Klanjati u obući, u čizmama, isto tako, vrlo bitno, vrlo bitno, Boži i poslanik sallallahu alejhi ve u nalunama, ni'al, naše, bukvalno rečeno nalune, ali to su bile ovako ko kafe, onaj, kaloše ili, kako kažu se, hlape ili tako dalje, apuće ili tako dalje. U tome je klanio Boži poslanik sallallahu Hadisi zato postoji Buhari. Prema tome, nema uopšte potrebe za komplikovanjem i nema potrebe da se to odbacuje i negira. A potreba nam je velika da to koristimo danas dalje. Akika. Mi još tvrdimo, kaže, udali ste sada po hatmalama, ludima, nema i ostalo, a to je u naše komunističkoj doba bio jedini način našeg okupljanja. Jedini način. I tačno je to. I to je stvarno bilo u to vrijeme tako i to se koristilo da se nešto kaže, da se govori, da se sakupe muslimani i to je bilo u redu i pozitivno, pogotovo što kod nas Mevlud nije samo Mevlud za rođendan Muhameda sallallahu alejhi nego Mevlud, svaka svečanost vjerska Mevlud, evo ga Mevlud sakupi se ljudi i to nam lijepo. Ali šta nas sprečava da taj Mevlud, tu svečanost e, kreiramo onako kako to odgovara sunnetu i Kur'anu. Nek se zove Mevlud. Samo rekli nije dan rođendana da sallallahu alejhi ve sellem. Nek se zove Mevlud. Pa tu ćemo baciti aktualna ajeta, kuranska lijepo predavanje, lijepe ilahi o džihadu, o šehadetu i tako dalje. I nema nikakvih problema. Ali, zašto ne uvoditi, jer pogledajte, braćo moja, nijedan bid'at se ne pojavi, a da se njime nije umrtvio sunnet. Nestalo sunneta, zapostavio se, pa došao bid'at. Zašto, evo, akika ne uvoditi to po sunetu Božih poslanika i to da preraste u jednu manifestaciju muslimana na ovim terenima. Na takav lijep način po i je toga već jedno e, jedno novo okupljanje, jedan novi vid okupljanja po sunetu Božih poslanika koji se isto tako može veoma veoma lijepo i ovaj dobro iskoristiti za ono što mi želimo. Bila je gore jedna akcija sedmog korpusa. Velika akcija Kaže ovako jedan od i komandant Čete, komandir Čete koji je vodio tu Četu u proboju. Nikad nismo imali više municije. Potrošili smo u tom napadu otprilike 30.000 metara. Oko 500 granata. Imali smo i vojske. Allah dao maglu i kišu. Ne može biti povoljniji teren. Ali, ništa. Naime, napali smo i udarali i četnici su pobjegli sa svoje linije. Ali nije se našao niko od naših boraca, istinski muđaj koji se ne boji smrti, pa da samo uskoči 30 metara što je ostalo očistog prostora između nas i njihovi minskih polja i njihovih zemunica koje su bili napustili, znamo zato. Niko se nije našao da uskoči, samo nam je to falo. I to svi znaju, i komandanti. Kako ćemo tu svijest izgraditi u našim borcima i govoriti im o tome da moraju klanjati, da trebaju klanjati i da bez toga nema uspjeha i tako dalje, ako smo pred njih predstavili sve ove prepreke da nije u stanju da obavi namaz. Jer se ja pitam ko bi od nas gore u takvoj hladnoći skinuo čizme da, da, da i opere da bi klanio namaz. Pitam se ja koliko bilo efendija da bi to uradio, odnosno nas, i ja sam efendija. Prema tome, braćo moja, vidite kako se tim stvarima postavljaju prepreke na putu vjernicima, a mi smo danas u situaciji kada živimo u doba gdje su muslimani, gdje je čitav svijet postao jedno selo, jedan džemat. Začas se ode i u Ameriku, i u Europu, i svugdje. Muslimani se izmiješali. Nema drugog rješenja za sve muslimane u svijetu nego tolerancija. I neka nam bude vodilja u svemu ovome kuranski ajet u kome kaže Allah Đelšanhu قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ U suri Ali Imran 31. ajet kaže Allah Đelešanuhu reci ako vi volite Allaha Đelešanuhu i njegovog poslanika ako vi volite Allaha Đelešanuhu slijedite mene kaže Boži poslanik, odnosno Allah Đelešanu ređe Boži, Boži poslaniku da kaže ako vi volite Allaha Đelešanu onda mene slijedite Allah će vam oprostiti vaše grijehe a on je milostiv i prašta i uvijek neka nam bude pravilo da ukoliko čovjeka u džami ili na bilo kojem mjestu vidimo da čini nešto što nam je nepoznato, što nismo do sad vidjeli, umjesto da ga odmah napadnemo ili zauzmemo negativni stav prema tome, trebamo lijepo prići, salam alaikum, alaikum selam, brate, kako si, šta ima, eh, ja to prvi put vidim. Šta je to, o čemu se radi? Pa ako vam kaže, to je zato što ima hadis na tu temu, ja to radim po sunu i tako dalje, nemamo nikako pravo da mu govorimo da to treba ostaviti, da to nije ispravno i tako dalje. Jedino na te ispade u metodi i ostalo možemo upozoriti na lijep način i tako ako Bog da prevadiš taj problem. Jer Allah Zušanu kaže, pogledajte, Ja, juhalladina amenu, ati'u Allaha ati'u Rasul, wa O vjernici, pokoravajte se Allahu, njegovom poslaniku i predvodnicima džubama, fa in tanaza'tum shay'in a ako se u nečemu raziđete farudduhu ila Allahi wa rasul onda neka u tome presudi Allah i njegov poslanik Allah i njegov poslanik in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir ako ste vjernici u Allaha i u budući svijet zalika khairun wa ahsanu ta'wila i to vam je sigurno bolje i ispravno Prema tome, braćo moja, kuranski ajeti, mnogo je ajeta na ovu temu i mnogo se o ovom još može govoriti i kazati, ali to bi bilo ukratko osnovne smjernice, a možda ćete reći kako mi da se kako mi da postupamo kao imami službenici u islamskoj zajednici, a Rijaset je od Osko izdao fetu, naređenje, jel da se mora držati hanefijskom mezabu. Ja vam ovo govorim kao vjernik u ime Allaha svima da znate kako nastupiti. A ja svakako ovo što govorim vama sam govorio i Resu i još ću govoriti i založimo se da se sa ovakvim stavom zvanično iziđe i sa vrha i da se po tome da adekvatno objašnjenje. Jer ako neko vidi bolji način, neka izvoli. Jer ja se dobro sjećam, veći problemi su nastali nakon ovog proglasa rijaseta nego prije. Zašto? Zato što su naši ljudi uzeli, ohrabrili se i kazali, evo vidite, vi ste rekli da je istina, a Eures kaže da nije istina i onda svađa. Prema tome, Allaha Đelšanuhu molim da nas učine pravim iskrenim vjernicima, sljedbenicima Kur'ana i sunneta u svakom momentu i u svakoj prilici, da nas učine od onih koji će ovaj narod voditi na osnovu smjernica Islama, temeljnih istina Kur'ana i sunneta Božeg poslanika, sallam, koji će biti glavni akter jedinstva ovoga naroda i koji će s pomoću uspjeti da izvrše svoju zadaću i obavezu koja je pred njima predstavljena ovim, e, postavljena u ovim teškim vremenima. Amin. Sallallahu nabina Muhammed. A bujrum, ako imate i pitanja konkretnih, ja sam spreman koliko sam u stanju, koliko znam da odgovorim. i kašika, upotrebe kašika s kojima vi svakodnevno jedemo. Što se tiče brade, evo braćo moja kako to stoji u našim hanefijskim knjigama, odnosno normalno ovaj, na osnovu sunete Kur'ana. Ali u hanefijskim knjigama, otkud je kod nas rasprostranjeno mišljenje da je brada sunnet? U hanefijskim knjigama stoji da je brijanje brade haram. Kao i u drugim, drugim knjigama, jer se pouzdano zna da ni jedan od poslanika, odnosno ni, ni poslanik, od HABA nije bio bez brade da su svi bili s bradom i da je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam imao bradu dužine šaki, koliko je mogao hvatiti šaku. I da duža nije bila kod Božih poslanika sallallahu alaihi Kako? Jedni kažu da je to tako Allah ga stvorio u najljepšem obliku, pa je jedan možda najprvnija veličina i najljepša takva da bude tolike veličine, a opet drugi kažu da je ovaj neka potkresavao što nema temelja u hadisu. Ashabi i ostali svi su imali brade, niko nije bez brada brigo. U Nevevi komentar svoga u sahih muslima, u svom komentaru sahih muslima kaže da je između ostalih stvari koje su makruh tahrimen jeste i prijanje bradi. U hanefijskim knjigama isto tako stoji. Ali kažu, sunnet je imati bradu duži, u dužini šake. E sada, pogledajte. Zanemario sam najprvi dio, haram je bradu. A šta je sunnet? Sunnet je da bude tolika. Što znači da svakako treba imati bradu, pa makar koliko bila, makar i štucu i tako dalje. Ali je sunnet imati bradu u dužini šake. Mi smo zaboravili na prvi dio, a je među nama ovdje rasprostavljeno da je to samo sunnet, uštanje brade sunnet. Što se tiče jedenja kaškom, oko toga nema nikakvog spora, to je dozvoljeno i nema nikakvih problema. Ovaj, normalno da ostaje sunnet i onaj koji bude jeo rukom zbog toga što je sunnet ono normalno što se može, praktično se može jesti rukom, da će za, ako to čini zbog toga što hoće da primjene sunnet ovaj, imati nagradu kod šanu, ali nema nikakve zapreke jesti, jesti kašikom i u tome je saglasna kompletna ulema u cijelome svijetu danas normalno nema voziti normalno, kao što nema nikakve, nikakve problema upotrebljavati auto, avion i ostalo, što smo svakako dužni da radimo. Dalje. Ja ti kažem kakva je stvar. Haram je vijest brad. Pa sad, ja sam u ljudima jednog našeg uglednog čovjeka koji kaže, Bože dragi, ja se mislim koliko je danas naših bosanaca osvanulo u haramu. Ako je našao sebi taj luksus da obrije bradu i zapali cigaru. Ima i to, ali ja vam kažem ono što jeste, uzmemo vraću moja danas, vidite, danas autoriteti u šrijetskom smislu, u islamskom svijetu su poznati. Jedan od njih je Kardavija, Jusuf al-Kardavi, od kog je prevođeno od nas mnogo toga. E uzmo njega, kao jednog čovjeka koji je sada savremen, koji je tu i koji je pisao o tim stvarima. Pa vidimo šta on piše. I o duhanu, i o muzici, i o svemu. Evo, jedan mladi ima iz odbora Islamske ima pitanje da Po hanefijskom mezhebu džuma ima dva rekiata. Po hanefijskom i svim ostalim mezhebima. U to nema razlike. Međutim, u tome nema razlike, braćo Međutim, u doba pada hilafeta iniciran je problem džumi. Jer se po nekakvim uslovima tamo, odnosno normalno izvođenjem iz hadisa i Kur'ana i tako dalje, na osnovu Kur'ana i sunneta ovaj, smatralo da samo može halifa da o punomoći čovjeka održan da klanja džumu. Da samo on može da postavlja. Kako je nestao halife, ko će to čini? Nema halife, recimo kod čija se nije klanjala džuma. Do dolazka Hominije. Nema imama, nema džumi, nije bilo džumi. I uopšte nije u džematu klanjala. Nema ni džemata. Zašto? Zato što nema imama. Tako je u, kod sunnija bilo je postavljeno pitanje imameta i jednostavno kažu nema halife i nema niko pravo da postavi čovjeka da da klanja džumu. Pa su onda jednostavno čistom logikom išli. Nama nije u interesu nikako da ukinemo džume. Nego jednostavno da ostanu džume. Ali mi ćemo i pored džume klanjati podne. Pa se tamo ti aher i zuhr. Ako nije džuma sahih, neka bude podne kako treba. Boži poslanik sallallahu alejhi ve selleme je klanjao prije e, prije džume je klanjao četiri rakata, sunneta, četiri rakata, na file, dakle, sunneta, po nama, a posle podne u džamiji dva i kod kuće dva. To je ono što je prerušeno u hadisu, jer dostano od Božijeg poslanika, sa selama, o džumi, o džumi. Prema tome, četiri prije, četiri poslije, to je sunnet za džumu i dva rakata farza. Jer ova sumnja ne stoji, ili ćemo klanjati podne, ili ćemo klanjati džumu. A muslimani nisu obavezni po vjerskim propisima, po fiku, po šerijetu, dakle Allah im samo nije zadužio nečim u što ima sumnje, što je sumnjivo. Allah samo nas nije zadužio nečim i stavio nam tu u strogu obavezu, kao što je ibadet, što je sumnjivo, u što sumnjamo, nego ili jedno ili drugo. Prema tome nema sumnje da je džuma ispravna i džuma ima dva rekata kao farz i četiri rekata prije i četiri rekata poslije ovaj Možda će naći rivajta i drugi, dva rekata sunneta, dva rekata prije i tako dalje, to je sve. Konačno, evo kad smo oko džume, ja bih samo još minutu oko ovoga, Kod nas je sasvim pristup, pogrešan pristup džumi. Naime, mi smo svjedoci da pred našim džamijama petkom prije džume masa svijeta stoji, upoznavaju se, selame se, što je dobro u suštini. Ali ne prije džume. Zna se hadisi koji govore koliko je lijepo otići što prije u džamiju, ko poranin kao da je zaklot devu pa dalje i tako dalje, tako dalje. Otići u džamiju, učiti Kur'an, braćo moja, džamije naše braće u čitavome svijetu bruje čumom, petkom prije džume bruje od ljudi koji sjede unutra i poluglasno uče Kur'an, uče dovu, stikfar, tesmi, čine, zikr čine na, na razne načine i tako dalje. A kod nas bruje dvorišta od običnih priča, kako što ima i tako dalje. Ne može tako. Dakle, pazite, ne kažem sad treba uzeti kanđu u džamiju, nego to postepeno mijenjati. Dakle, treba u džamiju što ranije, a poslije džume na izlazu se sastati, poselanci ovaj, upitati i tako dalje. يحييه السلاح فمض للوطن السليم يا مسلما يا مؤمنا فكل جهاد ألا يعيب ونصر يحييه السلاح فمض للوطن السليم والظلم إن طالت يدا فر الجهاد هو الطبيب سفك الدماء على الثرى في ساحة الشرف الرحيب سفك الدماء على الثرى في ساحة الشرف الرحيم فتناثرت أشلاؤهم تشكو رحى العنف المريب يا مسلما يا مؤمنا اتقوا الجهاد ألا يعيب والنصر يحييه السلاح فنظم للوطن السبيب يا مسلما يا مؤمنا فكل جهادي أنا يعيب ومصر يحيى فيه السلاح فنصب للوضع السليم والظلم إن طالت يداه فضو الجهاد هو الطبيب وتساقطت أطفالهم تروي صدى الجرم الرهيب وتساقطت أطفالهم تروي صدى الجرم الرهيب قد جارت الدنيا بهم في واقع المر العصيب يا مسلما يا مؤمنا ترك الجهاد أنا يعيد والنصر يحييه السلاح فلنمض للوطن السليم يا مسلما يا مؤمنا فكل جهاد لا يعيد والنصر يحييه السلاح بها فهم بالوطن السمين وظلم إن طالت يداه فرض الجهاد هو الطبيب ضد الثكالى بينهم تنعى شهيدا في الضريح ضد الثكالى بينهم تنعى شهيدا في الضريح يا أمتي عبثت بنا قاعة غدر تستبيح يا مسلما يا مؤمنا ترك الجهاد لا يعيب هو النصر يحييه السلاح فنمضي للوطن السليم يا مسلما يا مؤمنا ترك الجهاد لا يعيب هو النصر يحييه السلاح فنمضي للوطن السليم والظلم إن طالت يداه فرض الجهاد هو الطبيب ضاعت بلادي ويلنا ونظل نبكي للغريب ضاعت بلادي ويلنا ونظل نبكي للغريب تدعو نساء بيننا تبقى البكاء كف رحيم يا مسلما يا مؤمنا ترك الجهاد ألا يعيب هو النصر يحييه السلاح فنمضي للوطن السليب يا مسلما يا مؤمنا ترك الجهاد ألا يعيب والنصر يحييه السلاح فنمض للوطن السبيل والظلم إن طالت يداه فرض الجهاد هو الطبيب والبغي جاوزه العدا والضيم للأقوى يبيح والبغي جاوزه العدا والضيم للأقوى يبيح السيف أصدق للورى والنار أقوى أن تصيب يا مسلما يا مؤمنا فكل جهاد أنا يعيب والنصر يحييه السلاح فنمضي للوطن السليم يا مسلما يا مؤمنا فكل جهاد أنا يعيب ونصر يحييه السلاح فنمضي للوطن السليم والظلم إن طالت يداه فرض الجهاد هو الطبيب فرض الجهاد هو الطبيب